Juan Remix, Betty, mami yo soy el TH, para que vos te agaches, para que, para que vos te agaches, Betty, Betty, zarpada, Tan zarpada mentirosa, Betty, Pipe, Osa, las tres son medias babosas, tiene marido, lo descansan a Cupido, tan zarpada es mentirosa, Pepe, Betty, tal linda maravillosa, se me pone la cuando el apoyo la cosa, Betty, linda, linda, maravillosa. Se me pone rabiosa cuando la yo la cosa. yo la cosa, yo la cosa. yo la, apoyo la, yo la, apoyo la, apoyo la cosa. yo la cosa, yo la, yo la, Te dijo, te dijo, te dijo que se iba a dormir, pero está conmigo. Eso que yo ni la obligo. Mi kika más sabana, mami, soy testigo. que como yo todos los días, perra te la echo en el ombligo. Siempre bacano con el fugitivo. Bancale que le mando un cantadito pa' las turras. piensas que soy tu amigo, pero yo te doy castigo. Como vos sabes más. Tú novio piensa que soy tu amigo, pero yo te doy castigo. Como vos sabes más. Peti Kipe, zarpada mentirosa. Kipe, osa, zarpada en babosa. Ma, más, perdóname si yo hice que vos te separes que vos me lo pedías en distintos lugares, hasta te chingaba la nave. Y lo que vos sola que sabe, que sabe, Traje pa' fumar y jarabe, pa' que te ponga los pilla y hagamos cochinaje, Ay, Dios mío, se nalgae. Mamacita, vos dale que yo dale. Pa, pa, pa, vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Pa' que te ponga y hagamos cochinaje, Vamos a hacer cochinae cuando te busquen la nave. Pa' que te ponga y hagamos las tres son media babosa. Tiene marido, lo en el Cupido, tan zarpada, mentirosa. Juan Remix. Mami, yo soy el TH, para qué vos te agaches, para qué para qué vos te agaches.